via hundo estas geniulo. Hundoi estas eterna temo. Ili iam aperis ancau citie en nia esperanta ret radio. Nun ili reaperas cun la informo. Via hundo estas geniulo. Temas pri libro de Brian Hare, sciencisto el la universitato de Duke en Usono, quiu creis centron por studado de la tiel nomata Hunda Cogno, la capablo de tiui bestetoi lerni, convivi, cae comunicigi. Facte, la scienza concludo nur confirmas tion, quion posedantoi de Dorlot Hundo, iam de longe sias. Ili condutas tre simile al homai beboi. La esploristo assertas che ili occupas la duan locon inter la plei successe evoluintai animaloi, ec pli brile ol la lertai cimpanzoi. Li listigis ses clara in constatoin pri la genietzo de hundoi. Unue, hundo capablas compreni la corpan lingvon de homoi. Ciu hund possedantos cias che lia besto povas compreni gestoin cae rigardoin, fingro montradon cae riprocian sintenon, aliai bestoi tutte ne. Due, hundo povas compreni la signifon de vortoi, Germana esploristino trovis che sia hundo lernis la signifon de decoi da vortoi per maniero simila al tiu quion infanoi usas. Iui hundoi povas lerni la nomon de centoi da obiectoi. Trie. Hundo comprenigas sin. Gi certene parolas, sed communicas ideoin per diversae manieroi boii. Tio estas tres simila au la diversae ploroide beboi cae resultas de convivado cun homoi. Lupoi tre malmulte boias. Quare, hundo amicidias. Inter aliae bestogrupoi, quidantoi estas reproductantoi, inter hundoi, ju pli capabla havi contactoin, des pli granda la chanso farigi grup gvidanto. Quine, hundo emas zorgi pri aliuloi. Existas fortai indicoi che hundoi consentas ciam ili vidas suferon de aliulo, cae gioias ciam ili vidas redantan homon. Ciam du hundoi luctas unu cun la alia, tria hundo ofte al proximidias al la malvenquinto. Sese, hundo povas trompi sian posedanton. Esploro montris che hundoi scias ciam oni observas ilin ili foie malobea sian possedantoin, ciam citiui ne ce estas au ne attentas. Oni povus consideri tion capablon negativa, sed sen dube gi estas el montro de intelligentezzo. Nu, eble venos tempo, ciam oni consideros la simpatia in hondoin, prescau homoi, cae pledos, por prescau homai raitoi. Cai eble ni ne plu raitos usi pri hondoi la pronomon gii.